դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ բնակչիշները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սեպտեմբերի 6-ին Արցախում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների ուղեկցությամբ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Էնզորամաս, ուր հանդիպում է ունեցել հրամանատարական կազմի եւ զինվորների հետ։ Ինչպես հայտնում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգից, Զորամասում ամենայն հայոց հայրապետին ու Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին դիմավորեց եւ բարի գալստյան խոսքով ողջունեց ԼՂՀ պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը այնուհետև շարված զորքին իր հայրապետական օրնությունը բաշխեց Գարեգին II-ը։ Պահպանիչ աղոթքից հետո նորին սրբությունն իր падգամը բերեց զինվորներին, ուրախություն հայտնելով Արցախ իր այցի շրջանակներում պաշտպանության բանակի զինվորների եւ զորահրամանատարների հետ հանդիպման հնարավորության համար։ Նշելով, որ հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան ծառայություն է ազգի յուրաքանչյուր զավակի համար, նորին սրբությունը կարևորեց հավատի զորացումը։ Նորին սրբությունը մաղթեց, որ Տերը յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի ընթացքը զարդարի հաջողություններով ու հաղթանակներով, որ เป զի միշտ շեն լինի հայոց աշխարը, հզոր հայոց բանակը եւ հայ ժողովուրդը խաղաղության մեջ ապրի ու կերտի իր բարոր կյանքը։ Վերջում ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի անդամները զրույց ունեցան զինվորների հետ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 6-ին ընդունել է Թավիթյան հիմնադրամի հիմնադիր եւ նախագահ Ասո Թավիթյանին։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել կրթության ոլորտին։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Ասո Թավիթյանին ԱՄՆ-ի առաջատար բուհերում կրթություն ստանալու հարցում Արցախի ուսանողներին աջակցելու համար, ընդգծելով, որ երկարամյա այդ ջանքերի շնորհիվ Արցախն ստացել է բազմաթիվ որակյալ կադրեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ասոտ Հավիտյանն ասաց, որ բարձր է գնահատում ԼՂՀ նախագահի մտեցումները կրթական ոլորտին very much appreciate the president's appreciation for education. He's obviously a man that understands the value of education. Նա մեծապես կարևորում է կրթությունն Արցախում։ Մենք քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի Արցախի քաղաքացիների մասնակցությունը Թավիթյան հիմնադրամի ծրագրերին ընդլայնվի։ Մոտ 255 ավարտած մասնակից ունենք, որոնցից 6-ն Արցախից են։ Սովորաբար այդ մարդիկ աշխատում են կառավարական հաստատություններում, այսինքն հանրային հատվածում։ Մտածում ենք Արցախցի մասնակիցների թիվն ավելացնելու ուղղությամբ։ Թավիտյան հիմնադրամի նախագահ Ասոտ Թավիտյանին նույն օրն ընդունել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նա բարձր է գնահատել հիմնադրամի գործունեությունը, որի շնորհիվ Արցախի եւ Հայաստանի պետական եւ հասարակական կառույցների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հնարավորություն են ստացել վերապատրաստվել Թավցի համալսարանի Ֆլեչերի իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցում։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Դավիթյան հիմնադրամի հետագա ծրագրերի մասին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԼՂ Ասկերանի շրջանի Այգեստանի Կրթօջախում ուսանում է 173 աշակերտ։ Այս տարի առաջին դասարանը հաճախել 32 աշակերտ։ Դպրոցը ինչ հիմնախնդիրներ ունի, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այգեստանի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Վլադիմիր Վերդյանը ուրախությամբ հաստեց, որ տարես տարի ավելանում է առաջին դասարանցիների թիվը։ Դա կնշանակի, որ գյուղը զարգանում է, ծնելիության ցուցանիշն էլ ավելանում։ Զարգացող կրթօջախ է, ուրախալի է, որ առաջին դասարան պիտի հաճախի 32 աշակերտ, դա հնարավորություն կտա վերջին տարիներում նորից զուգահեռ դասարաններ ունենալ, իսկ դա գյուղական պայմաններ զարմանալի երևույթ է։ Կրթօջախի ուսուցիչներն անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի եւ աշակերտները գոհ մնան եւ ծնողները, հավաստիացնում է տնորենը։ Պետք է մենք նախապատրաստենք նաև ուսուցիչներին, որպեսզի մեր ուսուցիչները կարողանան այդ զուգահեռ դասարաններում այնպիսի կրթություն իրականացնել, ուսուցում իրականացնել, որպեսզի եւ գոհ մնան եւ երեխաները, եւ ծնողները, եւ հասարակությունը։ Այգեստանի կրթօջախի շենքը կառուցվել է 1971 թվականին։ Մինչ օրս դպրոցը հիմնանորոգման չի ենթարկվել, ինչն էլ իր հերթին ստեղծում է որոշակի դժվարություններ։ Տնորենի խոսքով մասնակի նորոգման աշխատանքներ կատարվել են, սակայն շենքը հիմնովին վերանորոգման կարիք ունի։ Մասնակի կոսմետիկական այդպիսի ընթացիկ նորոգումներ բան կատարել ենք, ճիշտ է, բայց տանիքը շատ վատ վիճակում է, վտանգավոր է դեռ վթարային ու նույնիսկ մենք ինքներս մեր ուժերով ինքնաշեն ձևով էսպես որոշ բաներ կատարել ենք, սակայն հիմնանորոգումը անհրաժեշտ է այդ դպրոցի։ Մանավանդ հաջող դպրոցը, որ այս տարի արդեն զուգահեռ դասարաններ պիտի ունենանք, հաջորդ տարիներին էլ աճը կա։ Ինչ վերաբերում է դասագրքերին, ապա նշենք, որ այս հարցում նույնպես աշակերտները խնդրի առաջ են կանգնում։ Դասագրքերի հարցը ես դժգոհ եմ, որ միշտ խնդիր ենք ունենում, մանավանդ բազմականակ աշակերտ։ Օրինակ, կարելի հաշվել, որ շրջանը ամենամեծ 8-րդ դասարանը մեր դպրոց 26 աշակերտ ունենք 8-րդ դասարանը, բայց դասագրքեր բոլոր առարկաներից են պակաս են ու նախորդ տարի շրջանում այդ հարցը մի փոքր կարգավորել, նորից այս տարի միտեղ շատ է լինում, միտեղ քիչ է լինում։ Ավելենք, որ Այգեստանի կրթօջախն աչքի է ընկնում հետաքրքիր միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Հոյակապ միջոցառումներ են անցկացում 2009 թվականին արժանացել են լավագույն դպրոց արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպման գծով։ Դպրոցն ապահոված է մարզադահլիճով։ Արսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սեպտեմբերի 7-ը Հայաստանի ինժեներական զորքերի օրն է։ 1992 թվականի հենց այդ օրն ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ինժեներական ստորաբաժանման կազմավորումը։ Ինժեներական զորքերը ստորաբաժանում զորամասեր եւ հատուկ զորքերի միավորումներ են Հայաստանի զինված ուժերում։ Ինժեներական զորքերի կազմում ներառված են ինժեներասակրավորների, ինժեներաճանապարհային եւ այլ ստորաբաժանումներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության երրորդ բանակային զորամիավորման շրջանակում սեպտեմբերի 6-ին մեկնարկել է մարտական գործողությունների ընթացքում տեղեկատվական աշխատանքների կազմակերպման փորձարարական զորավարժություն, որի նպատակն է պետական տարածքային կառավարման, տարածքային ինքնակառավարման մարմինների, զանգվածային լրատվության միջոցների, Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության տարածքային բաժինների աշխատակիցների շրջանում ձևավորել անհրաժեշտ հմտություններ Մարտական գործողությունների ընթացքում տեղեկատվական աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ ներկայացնել մարտական գործողությունների ընթացքում տեղեկատվական աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկությունները։ Ռուսաստանը միանգամայն ունակ է կանխել զինված հակամարտության սրումը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Այս մասին ասել է Անատոլի Սոբչակի հիմնադրամի փորձագետ Սերգեյ Ստանկևիչը։ Նրա խոսքով սակայն Ռուսաստանն ինքնուրույն չի կարող արագացնել հակամարտության դիվանագիտական կարգավորումը։ Այստեղ նախկինի պես հարկավոր է հույսը դնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի լրացուցիչ դիվանագիտական ջանքերի վրա։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը համաշխարհային պատմության մեջ երեք սերունդների հակամարտության հազվագյուտ տեսակին է պատկանում։ Հրադադարի պայմաններում պետք է երկու կողմից էլ առնվազն երեք սերունդ փոխվի, մինչև հնարավոր լինի վերջնական եւ ամուր կարգավորում ձեռք բերել, նշել է Սերգեյ Ստանկևիչը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում բացվեց նկարիչ Զորի Գալստյանի անհատական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության անդամ Զորիկ Գալստյանն առաջին անգամ ներկայացավ անհատական ցուցահանդեսով։ Շուշիի Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր Խանդակագործ Յուրի Հովանիսյանի խոսքով անհատական ցուցահանդեսով ներկայանալն անչափ պատասխանատու քայլ է, որովհետեւ փորձել մերկությամբ կանեն ժողովրդի դեմ են։ Դες կամ կընդունեն կամ չեմ ընդունում, կամ կպարսալեն, կամ կդողաբանեն։ Դա շատ պատասխանատու բան է։ Դրա համար այսօր ոչ բոլորն են, որ չիզախում են հնատական ցուցանձ բացել։ Զորիկ Գալստյանը մասնագիտական կրթություն չի ստացել, բայց դա արվեստագետին չի խանգարել ստեղծել այնպիսի գործեր, որոնցում յուրաքանչյուրս կարող են հարազատ դեմքեր ու դրվագներ գտնել։ Բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը հենց դա է համարում նկարչի արվեստի հաջողության գաղտնիքը։ Չադրում անում է մի այնպիսի հեղինակի գործը, որը մասնագիտական կրթություն չունի, ուրեմն նշանակում է աստոմատը խառն է նրա տարանի մեջ։ Եվ նայեցին նրա նկատմամբ երկու մեկ մեծ տեսակ։ Իր աշխատանքների հերոսը Մարտն է։ Այ Մարտն իր հոգսերով ու մտորումներով խոստովանում է օրվա հերոսը Զորիկ Գալստյանը։ Ոգեարազատ է կենցաղային թեմա, որտեղ կենցաղային թեման արտացոլում է մարդու կերպարը, նկարներում, իմ աշխատանքներում, իմ կոմպոզիցիոն աշխատանքներում եւ արտացոլում է հայ մարդու Համեստ ու քչախոս գործընկերոջը ներկայացնելը Յուրի Հովանիսյանն անվանեց հաճելի, բայց դժվար առաքելություն։ Նրա խոսքով նկարները խորն են ու մեկնաբանման կարիք են զգում։ Շորիկը այն նկարիչներից է, որ չես կարող նկարները իրականացնել։ Նկարները ունեն խորություն, նկարները ունեն նվաճած բարձունքներ, նկարի կառուցման հիմունքներ, գունային կոլորիտ եւ նաեւ բովանդակություն, նաեւ սիրտ կեղեքող, սիրտ մաշող մանկական սիրտ ցայն հիշողության խորխորապներից Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Գասպարյանի համոզմամբ ինչ էլ նկարի նկարիչը, միևնույն է, վերջում ինքն իրեն է նկարելու, այսինքն այսպես թե այնպես կտավի մեջ միշտ ներկա է նկարչի ներաշխարը։ Հովիկ Գասպարյանի գնահատմամբ Զորի Գալստյանի կտավները ներդաշնակ են նրա մարդկային էության հետ։ Նկարները բռնում էր էության վրա անհնարավորության, որովհետև իր միջի չկա չարություն։ Միայն ու միայն բարությունն է։ Ազնվություն կա, մաքրություն կա, եւ ինքը թեկուս կրթություն չունի, բայց ինքը եթե գրեց Ալլահը վերարտադրել իրանց ազնվություն, մաքրություն, իրան կտավներին, հենց հաջողակ, հաջողվածությունը դա է նշանակում։ Իլրումը նշենք, որ Զորիկ Գալստյանն Արցախում հայտնի բեմանկարիչ է։ Նրա կատարմամբ տարիներ շարունակ ուշագրավ բեմական ձևավորում են ստանում Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ներկայացումները։ Յուլիա Վանյան այսօր մարզասերների համար Հայաստանի շախմատի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը կմասնակցի աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայիլ Տալի հուշամրցաշարին։ Ավանդական դարձած մրցաշարին այս տարի մասնակցում են աշխարհի նախկին չեմպիոններ Վլադիմիր Կրամնիկը եւ Վիշվանաթան Անանդը, ինչպես նաեւ Անիշ Գիրին, Բորիս Գելֆանդը, Պյոտր Սվիդլերը։ Բացի այդ, հուշամրցաշարին կմասնակցեն 4 շախմատիստներ եւս։ Մրցաշարը կմեկնարկի սեպտեմբերի 25-ին եւ կեզրափակվի հոկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է